Coqui, la sauce. Eh. Yo fumar A mami. ¿Qué, qué, qué, qué? Si me meto al estudio seguro es un palo, pa' la turra mala yo me pongo malo, que baje en el frente si no los apago, la hacemos recorta de una asustamos tan rocho, a ver demostrarlo Con hechos y acciones no tires estado Todos son repiolas y tienen soldados Pero también corren si escuchan disparos con instrumentales que la parto al diome Como también parto a todos los me La corren de chorro y que son ladrones Los quiebro de una si el moño se ponen Así es cheto, así es corta Siempre discreto, esa es la nota No son de se hacen las otras, te falta el respeto, te hago pelota, saben dónde paro, también con quién paro, que no se regalen, que acá no jugamos, yo soy lo que escribo, no lo que inventaron, canto lo que vivo y me paro de mano, ando con el negro pegando unos giros, los casos de noche los recago a tiro, hagan la que quieran, que yo no me viro, tanto todos repillos si tiran les tiro. Tu guacha me escucha, menea la cola, canta mis canciones cuando estás sola, en el barrio se sabe que vos te pega re mal, guacho, deja la droga. Se mete pa'l baño, toma y se atrapa. Yo tomo aviones marcando el mapa. Salen los perros, se esconden la gata. Rata que me cruzo, le rompo las patas. Te quieres pegar, vení que te pego un boleo en el orto para bajarte leo. Por más plata que haya, yo no me cego. Si quieren guerrear, bienvenido al juego. Le faltan más letras, la corren de metra. Yo escribo mi barra tomándome un tetra. Me escuchan los rochos, me escuchan las chetas. Mientras suena cumbia y tiro de escopeta. Piden FT, se quieren montar arriba de el choto para cabalgar. Yo no se lo doy, se quieren matar. Papi, en esta liga hay que laburar. Pone recate que la pongo a perrear. Ponete un trap que lo pongo a saltar. Pégate un TikTok y ya te volá Te llevan pa'l no te llaman más. La requedad, rompí el Luna Par, rompí el Movistar. Gracias a la gente, las fechas que hago siempre son soldados, siempre son soldados. Mi cara en la tele, mi nombre en carteles, gira en hoteles, subiendo niveles. Ya sé que no pueden, se ve que le duele. Están resentidos desde volvió el nene. Te lo grito en la cara, guacho, vos sos regil, Voy tranquilo en la Mercedes que mandó un misil. Tu atrevido de que soy guachín. Te lo grito en la cara, guacho, vos sos regil.